боби ҳашт чун барра муҳри ҳафтумро кушод дар осмон тақрибан ним соат хомӯшӣ ба миён омад сипас ман ҳафт фариштаро дидам ки дар пеши худо меистоданд ба онҳо ҳафт карнай дода шуд фариштаи дигаре омада назди қурбонгоҳ истод ӯ дар даст кафлези тиллоӣ дошт ба ӯ барои сӯзондан хушбӯии зиёде дода шуда буд то ки онҳоро бо дуоҳои имондорони муқаддас бар қурбонгоҳи тиллоӣ ки дар назди тахт буд гузорад инак аз дасти ин фаришта дуди хушбӯиҳо бо дуоҳои имондорони муқаддас ба назди худо боло шуданд фаришта кафлезро аз оташи қурбонгоҳ пур карда онро ба замин партофт аз ин дар замин раъду барқу садоҳои баланд ба амал омаданд و زمین جنبی روی داد. بعد آن هفت فرشته که هفت کرنه داشتند و نواختن آماده شدند. اینک با نواختنی فرشته یکم و زمین جاله و آتش خونالود بارید و سه یکی زمین و درختان و همه علف های سبز سوختند. با نواختنی فرشته دویوم و بهر چیزی به مثل کوه بزرگ آتشین افتاد аз ин сеяки оби баҳр ба хун табдил ёфту сеяки мавҷудоти зиндаи баҳр мурданд ва сеяки киштиҳо нобуд шуданд бо навохтани фариштаи сеюм аз осмон ба сеяки дарьё ва чашмаҳои об ситораи бузурги сӯхта истодае афтод ки он мисли чароғи оташ буд номи ин ситора талх аст бинобар ин сеяки обҳо талх шуданд ва аз ин сабаб одамони зиёд мурданд сипас бо навохтани фариштаи чорум сеяки офтоб моҳ ва ситорагон осеб диданд онҳо торик шуданд ва дар сеяки рӯзу шаб равшанӣ набуд сипас дидаму шунидам ки уқобе дар осмон парвоз карда бо овози баланд мегӯяд вой вой вой бар ҳоли одамон ки дар замин зиндагӣ мекунанд чунки карнайҳои се фариштаи боқӣ монда садо хоҳанд дод